Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Կոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Հանդիսավոր միտինգ 2022 թվականի բանակային ուսումնականի մեկնարկին ընթառաջ։ Զինվորական երթման հանդիսավոր արարողություն պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում։ Վարանդայի ազատագրման տեղն ու դերը Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունում։ ազգային ազատագրական պայքարի գաղափարակիրը, ազատամարտիկն ու պետական գործիչը։ Հայոց ազատագրական պայքարի ռահվիրաններից մեկը՝ Դավիթ Բեկի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Մեկնարկեց բանակային ուսումնականը Փետրվարի 14-ին Պաշտպանության բանակում մեկնարկել է 2022 թվականի ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը։ Այդ առիթով տեղի ունեցած հանդիսավոր միտինգին Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամո Վարդանյանը մասնակցել է կենտրոնական ուղությամ գործող զորամասերից մեկում, որը ի դեպ լավագույնն է ճանաչվել 2021 թվականի պատրաստության արդյունքներով։ Դիմելով ազնագազմին բանակի հրամանատարը շնորհավորել է նոր ուսումնականի մեկնարկի կապակցությամբ, անդրադարձել այն գործոններին, որոնց հանրագումարում զորամասը ասել է նման արդյունքի եւ մաղթել հետագա ծառայողական ձերբերումներ։ Զորամասի հրամկազմը պայմանագրային ու ժամկետային զինվորականները լիովին գիտակցում են առաջադրված խնդիրների կարևորությունը եւ այդ համատեքստում պատասխանատվության վերաբերում նոր կիսամյակի մեկնարկային գործընթացներին։ Հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ նաև արգանքի турք է մատուցվել հանուն հայրենիքի նահատակված տղաների հիշատակին։ Գնդերեց Վահես Սարգսակ Մկրչյանը իրականացրել է օրնության կարգ, որից հետո նախորդ տարվա արդյունքներով խրախուսանքի ներկայացված ինցարողներին հանձնվել են պարգևներ ու փոխանցիկ պատվոդրոշներ։ Նոր ուսումնական փուլի մեկնարկին նվիրված միջոցառումը եզրափակվել է ազնագազմի հանդիսավոր շարանցումով։ Զինվորական երթում Փետրվարի 13-ին Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկում տեղի է ունեցել զինվորական երթման հանդիսավոր արարողություն։ Հրամանատարների ու հարազատների ներկայությամբ նորակոչիկները երթվել են հայրենիքին ծառայել ազնվիրաբար, պահպանել ռազմական գաղտնիքը եւ եթե հարկ լինի, անգամ կյանքը չխնայել հանուն հայրենիքին։ Ներկաներին ուղղված խոսքում շնորհավորելով նորակոչիկներին հրամանատարությունը կոչ արեց պատվու արժանապատվությամբ կատարել սեփական երթումը, պահպանել անվտանգության կանոնները եւ դիրապետել իրենց կցագրված զենքին ու զինվորական մասնագիտությանը։ Լսենք մայոր Արա Ավակյանին։ Նորակոչիկները ծրագրով համապատասխան բոլոր պարապմունքները մարտական պատրաստության անց են կացրել լավ մակարդակով եւ մարտական պատրաստության առարկաներով անց են կացրել քրակային, շարային պարապմունքները, մեր նորակոչիկ զինվորները կարողանում են դիպուկ կրակել, մեծ անձնակազմի քանակով ստացել են գերազանց գնահատականներ քրակային պատրաստության ժամանակ եւ ֆիզիկապես ձգված են, առողջ են եւ պատրաստ են այսօր երթումը ընդունելուց հետո համալրել մեր պաշտպանության բանակի շարքերը եւ կարգապահ բարեխղճորեն իրենց պարտականությունները կատարել Տեսել զրույցում նորակոչիկ զինծառայողներ Լյովա Հայդյանը, Արեն Բաբայանն ու Վալերի Ղուլյանը իրենց եւ բոլոր ընկերների անունից վստահեցրին, որ գիտակցաբար են եկել ծառայության։ Երթմանը հավատարիմ ամեն ինչ անելու են Սուրբ Առաքելությունը պատվով կատարելու համար։ Ծառայության անցնելով Պաշտպանության բանակի շարքերում ես եւ իմ զինակիցները այսօր զինվորական երթման արարողություն ենք անցնում, որը ավելի մեծ պարտավորվածության զգացողություն է տալիս մեզ, որպեսզի այս ստեղծված ժամանակահատվածում, որը տիրում է տարածաշրջանում, մենք պետք է ոչ թե լավ, այլ գերազանց կատարենք մեր դիմաց դրված առաջադրանքները եւ խնդիրները, որպեսզի հակառակորդը իմանա եւ զգա մեր ներկայությունն այստեղ, որ Արցախը կա ու դեռ կծաղկի Այսօր մենք տվեցինք զինվորական երթում, որը մեզ համար ճակատագրային մի բան է նշանակում։ Մենք պետք է կանգնենք մեր ազգի, մեր ժողովրդի կողքին, բոլորս պետք է մեկս մյուսին կողքը կանգնենք, որ մի բռունց դառնանք։ Ես պատրաստ եմ իմ երթմանը ամեն խոսքը կատարել նրանով, որ ու ապահովենք մեր ամբողջ անվտանգությունը։ Ես Վալերի Ղուլյանն եմ, հպարտն եմ, որ ծառայում եմ Արցախի հանրապետությանը եւ պատրաստ եմ կյանքի գնով պաշտպանել իմ հայրենիքը։ Հուզմունքով, բայց նաև հպարտությամբ մասնակցելով ворթիների երթման հանդիսավոր արարողությանը ծնողների ցանկությունը մեկն էր, որ ворթիները պատվով կատարեն հայրենաց պաշտպանի պարտականությունները եւ ամփորձակ վերադառնան հայրենի օջախներ։ Ցանկանում եմ Արցախ աշխարհին խաղաղություն, մայր Հայաստանին խաղաղություն, մեր երեխաներին անփորձանք ծառայություն, խաղաղ երկնքի տակ ծառայեն կյան մեզ մոտ։ Ես հպարտե մեկը գնացել եկել է, երկրորդին ճանապարհել եմ բանակ։ Ուրախ եմ, որ զինվորի մամա եմ։ Անփորձանք ծառայությունը ու խաղաղ լինի, ուրիշ ոչ մի բան։ Կարևորը երկիրը խաղաղ լինի։ Անփորձանք ծառայություն բոլոր զինվորներին։ Զինվորական երթման արողությունն ավարտվեց նորակոչիկների հանդիսավոր շարանցումով։ 30 տարի առաջ փետրվարի 17-ին երկու օր տևած թեժ մարտերի արդյունքում ազատագրվել է Մարտունու շրջանի մի շարք հայկական գյուղերի մեջ սեպի պես խրված ադրբեջանաբնակ Ղարատաղլու ներկայիս Վարանդա գյուղը։ Ղարատաղլուի ազերի բնակչությունը դեռևս խորթային տարիներին բազմիցս ոտնձգություններ է իրականացրել հայկական գյուղերի բնակիչների նկատմամբ։ Գյուղը հսկողության տակ էր պահում Մարտունի Ստեփանակերտ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ավտոմայրուղին։ Ռազմական գործողությանը մասնակցել է Մարտունի քաղաքի, Ճարտար, Գիշի, Սպիտակաշեն, Հաղորդի, Կաղարծի եւ Նինգի գյուղերի կամավորական ջոկատները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին վաշտը եւ Արաբո կամավորական ջոկատը։ Գործողության նպատակն էր ճնշել հակառակորդի կրակակետերը, պաշտպանել շրջակա գյուղերը մշտական հարձակումներից ու գնդակոծություններից, ապահովել շրջանի ճանապարհային հաղորդակցության անվտանգությունը։ Վարանդակ գյուղը յուրահատուկ նշանակություն ունի Արցախի եւ մեր ազատագրական պայքարի մեջ։ Դեռևս խորթային տարիներին այդ գյուղը հանդիսանում էր անկայունության եւ ահաբեկչության օջախներից մեկը։ 1960-ական թվականներին այստեղ իրականացված դաժան սպանությունները կարելի էր դասել մարդկության դեմ գործած սարսափելի անցագործությունների շարքին։ Արցախյան ազատամարտի տարիների Ղարադաղլու գյուղը դարձել էր ադրբեջանական առանձնակի հենակետերից մեկը, որը մեծ վնաս էր հասցնում Մարտունու շրջանի բնակավայրերին։ Այն նաև լրջորեն խափանում էր ինչպես Մարտունի քաղաքի եւ շրջանի ու մյուս բնակավայրերի, այնպես էլ շրջանի, մայրաքաղաքի եւ Արցախի այլ բնակավայրերի միջև կապը։ Այս իրավիճակում Ղարադաղլուի ազատագրումը դարձել էր հրամայական, առանց որի անհնարին կլիներ ապահովել Մարտունու շրջանի անվտանգությունը։ Հենակետի ազատագրման ժամանակ մեր զինվորները ցուցաբերեցին հայ ազգին բնորոշ մարդասիրություն, հատուկ միջանցք տրամադրելով խաղաղ բնակչությանը դուրս բերելու համար։ Ինչի հետևանքով գյուղը ադրբեջանական զինուժից մաքրելու ընթացքում չի դժվել որևէ քաղաքացիական անձ։ Այս փաստը եւս մեկ անգամ ապացուցն է այն բանի, որ մեր զինվորները մարտնչել են միայն հակառակորդի բանակի դեմ, լինի դաղարադաղլու, խոջալու թե այլ բնակավայրերում, քաղաքացիական բնակչությանը վնաս չհասցնելով։ Գյուղի ազատագրման գործումը ճռորոշ դերակատարություն է ունեցել լեգենդար Արաբո Ջոկատը, որի մարտիկները հերոսաբար կրվել են տարբեր ճակատներում։ Դեռևս 1988 թվականին կամավորական ջոկատները Բաքվի հայազգաբնակչության կոտորածինի պատասխան պատժիժ գործողություն էին իրականացրել Ղարադաղլու գյուղում տեղակայված հակառակորդի դեմ, որից հետո վերջինս համալրել տեղի կայազորը եւ սաստկացրել հարձակումներն ու գնդակոծությունները շրջակա գյուղերի վրա։ Ռազմագործողությանն ընթരാճ 1992 թվականի փետրվարի 16-ի գիշերը Մուշկապատի բարձունքից գործել են ԼՂ-ի ինքնապաշտպանական ուժերի մեկական ականանետ եւ ինքնաշեն թնդանոթ Կղարծիի բարձունքից ՀՄՄ։ Լուսադեմին ինքնապաշտպանական ջոկատները տարբեր կողմերից հարձակվել են յուղի վրա։ Հակառակորդը կատաղի դիմադրել է հատկապես դպրոցի նորակառույց շենքի շտաբում։ Ազատամարտիկները ճնշելով դիմադրության վերջին օղակները թոնված միջանցքով դուրս է մղել կայազուրի մնացորդները եւ ազատագրել գյուղը։ Ռազմական գործողության ժամանակ ճշնամուց արգրավել է 70 միավոր զենք, մեծ քանակությամբ զինամթերք։ Գործողության թեժ պահին Ամիրյանների հենակետից հակառակորդի կազմավորումները հարձակվել են Մարտունի քաղաքի ուղությամբ։ Նպատակ ունենալով շեղել ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարության ուշադրությունը Ղարադաղլուից եւ կասեցնել հարձակումները։ Սակայն ինքնապաշտպանական ուժերը եւ կամավորական ջոկատները հաջողությամբ են իրականացրել Ղարադաղլուի ազատագրման գործողությունը։ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալը Արցախյան շարժման եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախացման եւ պետականության կայացման գործընթացը մարմնավորվեց բազում հայորդիների կերպարով։ Ճակատագրական փորձությունը շատերի կենսագրությունը շեղեցումից, ուսանողին, բանվորին, արվեստագետին դարձնելով զինվոր, քաղաքական ու պետական գործիչ։ Պատմաբանի ու մտավորականի իր հաստատուն ուղին անցնող Արթուր Մկրչյանին վիճակվեց դառնալ ազատամարտի հրամանատար եւ անկախացող Արցախի ղեկավար դառնալ ձևավորվող իշխանության բարձրագույն մարմնի Գերագույն խորհրդի նախագահը։ Փետրվարի 16-ին ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման գաղափարական ակունքներում կանգնած Արթուր Մկրտչյանի ծննդյան տարեդարձն է։ Ծնվել է Հադրութի Ուխտաձոր գյուղում 1959 թվականին։ 1976 թվականին ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը եւ ընդունվել Երևանի Պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը։ 1981 թվականին ավարտել է համասարանը եւ աշխատանքի անցել Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանում։ 1983-ից 86 թվականներին սովորել է Մոսկվայի ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ 1986 թվականին վերադարձել է հայրենիք եւ աշխատանքի անցել Հադրութի շրջանի պատմաերկրագիտական թանգարանում որպես տնօրեն։ 1990 թվականին պաշտպանել է տեխնացուական ատենախոսություն։ Նա Արցախյան շարժման այն ազատամարտիկներից էր, որ խորապես տիրապետում էր ազգային արժեքներին ում համար ի վերուստ բարձեր, որ մեր ժողովրդի գոյատևման ու առաջընթացի խնդիրն անիրագործելի է առանց նրա հավաքական ուժի ու պայքարին։ Գրելով իր մեջ այս բանաձևման գաղափարները եւ նույն ժամանակ օժտված լինելով մարդկային բարձր հատկանիշներով, նա շարժման հորձանուտում հայտնվեց որպես ազգային խորհրդանիշ, էթնիկական առողջ ինքնագիտակցությամբ օժտված անհատ։ Եղել է հադրութի մեր ընդհանուր պայքարի ընդվզման կիզակետերից մեկի ինքնապաշտպանության առաջին հրամանատարներից։ Հանդիսանալով նորանկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդրանի ղեկավարը, նա իր պաշտոնավարության կարճ ժամանակամիջոցում հիրավի քիչ բան չարեց Արցախի պետական իշխանության առաջին հերթին ներկայացուցչական մարմնի գերագույն խորհրդի կազմավորման ու բնականոն գործունեության կազմակերպման համար։ Նրան էր վիճակված գլխավորել երկրի կառավարությունը ամենադժվար անցումային շրջանում, երբ իշխանության հին համակարգը փլուզվել էր, իսկ նորը նոր նոր էր ծիր արձակում։ Արթուր Մկրտչյանն ընդամենը 32 տարեկան էր, երբ ընտրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ, եւ 33 տարեկան երկունքին արձակված կարակոցը վերջ դրեց այդ կարճ, բայց պայծառ կյանքին, որն անջնջելի հետք է թողել Արցախյան շարժման պատմության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրչյանը երկրորդ հայկական պետությունը ղեկավարել է ընդամենը 97 օր, Սակայն նրա անձը, կյանքի ուղին եւ ճակատագիրն այնպիսի անջնջելի հետ թողեցին հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ, որ անգամ պաշտոնավարած լինելով 3 ամսից քիչ ավելի ժամանակահատվածում նրա անունը արհավետ բույն դրեց ժողովրդի հիշողության մեջ։ Իսկ ճակատագրի հեգնանքը դարձավ այն բոլոր տարիների ընթացքում ամենաբարդ, թերևս ամենածանր ժամանակաշրջանի ողբերգականության խորհրդանիշը։ Քաղաքականության մեջ նրա ամփորձությունն ու անվարժությունը, որտեղ նա հայտնվել էր ճակատագրի բերմամբ, լիարժեքորեն փոխհատուցում էին նրա բնատուր խելքով բացարձակ օրինավորությամբ եւ շարժման նպատակներին ու գաղափարներին հավատարմությամբ։ Այդ մասին փաստում են այն մարդիկ, ովքեր երբևէ առիթ են ունեցել շփվելու Արթուր Մկրչյանի հետ կամ գոնե փոքրինչ ծանոթ են նրա գործունեությանը։ Արցախյան շարժումը սկսվելուց հետո Արթուր Մկրչյանը դարձավ նրա ակտիվ մասնակիցը։ 9 հոգու թվում ստորագրելով առաջին նամակը Գորբաչովին։ Այն ժամանակներում չափազանց համարձակ այդ քալը Արթուրի համար եղել է գիտակցված արարք քայլ դեպի սեփական անձի եւ սկսվող հեղափոխական գործընթացներում սեփականների իմաստավորում։ 1988 թվականի փետրվարի 12-ին Ադրուտյան հրավակից մինչև նախագահ ընտրվելը Արթուր Մկրչյանի ուղին եղել է սրընթաց։ 1992 թվականի հունվարին նորացին հանրապետության գլուխ կանգնեց մի երիտասարդ, ով մարմնավորում էր ազգային ազատագրական շարժման ոգին։ 1988-ից 90 թվականների նրա լավագույն վեհ ու լուսավոր դրսևորումներով։ Անհավակնոտ ու նրան փոփ մտավորականը չպիտի համաձայնվեր այսպիսի պատասխանատվության հետ, եթե ցանկությունը հարցնեին, սակայն ուրիշները թերևս ավելի մեծ արժեքներ ու կարողություններ տեսան իր մեջ, քան հենց ինքը։ Որևէ գործչի իրական գնահատումը կատարելու համար անհրաժեշտ է երևակայել նրա կերպարը ժամանակային միջավայրի մեջ։ Ժողովուրդը չի մոռանում, եւ այսօր էլ սիրում է իր Արթուրին, շատ հաճախ այլոց գնահատելու համար չափանիշ դարձնելով նրա կերպարը։ Առավել գնահատելին ազգային ու պետական գործ չի, անկաշար մտավորականի ու հայրենասերի այն որակներ, որ այնքան հարկավոր էր նորանկախ պետության ավանդույթները արմատավորելու շրջանում։ Արթուր Մկրչյանի եւ նրա ընկերների սկսած շարժումը դեռևս ավարտված չէ։ Այնինչ մենք փայփայում ենք մեր հոգու խորքում տարիներ առաջ, դեռևս այդ ամեն ինչ ենք հասել։ Դրա համար էլ մեր պայքարը դեռ շարունակվում է, եւ ընդհանրապես պատմության մեջ չկան դուրին ճանապարհներով նվաճված հաղթանակներ, առանց զոհաբերությունների, զրկանքների, կորուստների ու հետևողական պայքարի։ Նրա զոհաբերության ոգին ամնացորդ նվիրումը գաղափարական անսակարգ հավատքը պետք է ուղենիշ լիներ մեզ բոլորիս համար։ Ազատագրական պայքարի ռահվիրանը Դավիթ Բեկը հայոց ազգային ազատագրական պայքարի մեծագույն գործիչներից է։ Զաքարյանների իշխանապետության անկումից հետո 14-րդ դարից հետո Հայաստանում ակտիվ ազգային ազատագրական պայքար չի ծավալվել։ Դավիթ Բեկը եղավ նոր շրջանի հայոց պատմության ազատագրական պայքարի առաջնեկը։ Ծնվել է 1669 թվականին Սյունիքի Կովսական աշխարհի Բախ գյուղում։ 18-րդ դարում Հայաստանը բաժանված էր Օսմանյան Թուրքիայի եւ Սեֆյան Իրանի միջև։ Թե արևելյան, թե արևմտյան Հայաստանում հայությունը կեղեքվում էր, ենթարկվելով ազգային սոցիալական ճնշումների։ Հայկական ազնվական իշխանական տները համարյա վերացել էին պատմական ասպարեզից, եւ հայությունը մնացել էր առանց առաջնորդող ուժի։ Այս պայմաններում Արևելյան Հայաստանում կային առանձին շրջաններ, որտեղ մնացել էին հայ իշխանական գերդաստաններ, պահպանել իրենց կիսանկախ գոյությունն ու ներուժը Հայաստանի ազատագրական պայքարը շարունակելու համար։ Այդ օջախներն էին Լոռին, Սյունիքն ու Արցախը։ 18-րդ դարի սկզբին հայ ազատագրական շարժման միտքը նոր զարգացումներ ապրեց։ Իսրայել օրին իր նախաձեռնած շարժումով բարար թող ստեղծեց Հայաստանի ազատագրության հետագա պայքարի համար։ Պակաս կարևոր չէ նաև ռուսների ներկայությունը Անդրկովկասում, Ռուսական կայսրությունն իր նվաճողական նկատառումները կյանքի կոչելու համար նպաստում էր հայերի եւ վրացիների ազատագրական շարժումներին։ Մասնավորապես 1722 թվականին Պետրոս առաջին կայսրի իրականացրած Կասպիական արշավանքը նոր հույսեր արտնացրեց հայերի շրջանում։ Հայերն ու վրացիներն անգամ վրաց Վախթանգ 6-րդ Բագրատունի թակավորի գլխավորությամբ 40 հազարանոց զորաբանակ կազմեցին եւ Գանձակի մոտ կազմ ու պատրաստ սպասում էին ռուսական բանակի մոտենալուն, որ เป զի միանան նրան։ Ռուսական բանակի Կասպիական ափերից նահանջելուց հետո Արցախի մելիքների շրջանում որոշակի ուսախապություն կար։ Այդ օրհասական օրերին Սյունան ծավակների անունից Ստեփանոս Շահումյանը նամակ է գրում վրաց արքային, խնդրելով իր մոտ ծառայող հայ զորավարներից մեկին ուղարկել Սյունիք, ղեկավարելու հակագաղութատիրական ապստամբությունը։ Նույն 1722 թվականին Վրաստանից իր միլ խումբ զորականների հետ Սյունիք է ժամանում Դավիթ Բեկը։ Ժամանալով Սյունիք Դավիթ Բեկը ձեռնամուխ եղավ հայկական զինված ուժերի ձևավորմանը, պաշտպանական ամրությունների կառուցմանը։ Նա առաջին հարվածը հասցրեց Սյունիքում անարգել թափարող թուրքական Ղարաչօղլու կոչվոր ցեղերին։ Առաջին իսկ հաջող գործողությունների արդյունքում Դավիթ Բեկի շուրջը հավաքվեցին հարյուրավոր զինյալներ։ Հետագայում այդ թիվը մոտ 10000-ի հասավ։ Նա ջոկատների բաժանեց իր ձորքը, նրանց վրա հրամանատարներ կարկեց Մխիթար Բեկին, որպես ընդհանուր սպարապետի, Մելիք Փարսադանին, Թորոսին, Տերավետիսին եւ այլոց։ Ամրանալով շինու հայր ավանում Դավիթ Բեկը ձեռնարկում է իր պետականաստեղծ գործունեությունը։ Դավիթ Բեկը չեր խորշում անգամ հրաապարակային մահապատիժներից, եւ նրա խիստ ու կտրու գործունեությունը կար ժամանակում տվեց իր արդյունքը։ Փաստորեն Դավիթ Բեկը կար ժամանակում Սյունիքում ստեղծեց անկախ հայկական իշխանապետություն իր կուր զինված ուժերով, Նա իր իշխանապետության կենտրոնը ընտրեց Ամրակուր Հալիձորբերթը։ 1725 թվականին թուրքական զորքերը ներխուժեցին Անդրկովկաս, գրավեցին այն եւ ակցանի մեջ առան Արցախն ու Սյունիքը։ Փաստորեն ողջ Անդրկովկասում թուրքական մեծաթիվ զորաբանակին լուրջ դիմադրություն ցույց տվեցին միայն հայերը։ Ոչ պարսկական բանակը, ոչ էլ վրացիները ճակատ չկազմեցին թուրքերի դեմ։ Պատերազմի սկզբին հաջողությունը Դավիթ Բեկի կողմն էր։ Նա մի քանի անգամ ջարդեց թուրքական բանակներին։ Սակայն թուրքերին 1727 թվականին զմրանը հաջողվեց գravel Մեղրին եւ ավելի սեղմել օղակահայկական իշխանության շուրջ։ Վճռական եղավ 1727 թվականի մարտին Հալիձորի ճակատամարտը։ Աշարված փոքրատիվ ջոկատով գիշերային անակնկալ հարձակմամբ Դավիթ Բեկը իսկական սպանդ սարքեց ճշնամու շարքերում։ Հալիձորի կռվից հետո հայկական ուժերը հակահարձակման անցան եւ դարձյալ մակրեցին Սյունիքը թուրքերից։ Դավիթ Բեկի հաջողությունները ստիպեցին Պարսկաստանի շահ Թամազին հաշվի նստել նրա հետ։ Պարսից շահը ոչ միայն ճանաչեց Դավիթ Բեկի իշխանությունը, այլև նրան դրամ կտրելու իրավունք տվեց եւ նշանակեց Անդրկովկասում գործող պարսկական բանակների գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Սա փաստորեն Դավիթ Բեկի իշխանապետության իրավական ճանաչումն էր։ Ավելին, Շահ Թամազն իր հորովարտակում նշում է, որ Դավիթ Բեկին են պատկանում այն հողերը, որոնք նա վերցրել է իր սուրով։ Այսինքն Դավիթ Բեկին նա իրավունք է շնորհում զենքի ուժով ընդլայնելու իր տիրույթներին Անդրկովկասում։ Սա ինչ խոսք հայոց պատմության մեջ աննախադեպ պայմանագիր էր, որ Դավիթ Բեկը ձեռք բերեց սրով։ 1828 թվականին թուրքական զորքը վերախմբավորելով իր ուժերը կրկին հարձակվեց Սյունիքի վրա։ Նույն թվականի փետրվարի 20-ին որոշ տեղեկությունների համաձայն Գառնանը Սյունանց արխիվն անսպասելի մահացավ։ Ժամանակագիրները չեն նշում նրա մահվան հստակ պատճառը։ Համենայն դեպս Դավիթ Բեկը չի զոհվել ճակատամարտում, ինչպես նաև չի վիրավորվել որևիցե կռվում։ Ուղակի հանկարծամաղ է եղել։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Դավադիր թունավորումից Դավիթ Բեկից սկսած շարժումը նրա մահից հետո գլխավորեց Մխիթար Բեկը,